Well, it's my joy to be with you again tonight. Bardzo się cieszę, że znowu jestem z wami. Although it's a little sad. Chociaż jest mi też trochę smutno. Because we're ending our study on the attributes of God. Ponieważ kończymy nasze rozważanie atrybutów Boga. It's only taken us about five years. Zajęło nam to chyba tylko pięć lat. <laughs> But for me it's been a joy to keep going over the truths about the character of God ale powiem Wam szczerze, że dla mnie było to bardzo budujące przyglądać się charakterowi Boga. as we begin tonight, let's open with prayer. I również dzisiaj rozpocznijmy modlitwą. Father in heaven, thank you for our time of gathering tonight. Nasz niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas naszego zgromadzenia. Not only to fellowship with other like-minded believers nie tylko społeczności z braćmi i siostrami, którzy podobnie jak my wierzą. But to learn more about your character. Ale aby dowiedzieć się czegoś więcej o twoim charakterze. And so since we're here to learn about you, we ask you to be our teacher. jako, że jesteśmy tutaj, aby uczyć się więcej o Tobie, bądź naszym nauczycielem. And help Pavel and I to be careful with our words. I dopomóż Pawłowi i mi, e, używać właściwych słów. And may you communicate through us that which you want to be known about yourself. I pomóż nam przekazywać to, co chcemy czy powinniśmy wiedzieć o Tobie. We commit the evening to you and your glory. Powierzamy ten wieczór Tobie i modlimy się, by był ku Twojej chwale. Amen. Amen. Well, as I mentioned, we're just about concluded with our study of the character of God. Jak już powiedziałem, zbliżamy się do końca rozważań na temat atrybutów Boga. We're going to look at one final attribute tonight. Dzisiaj spojrzymy na jeden z ostatnich e, atrybutów. And then tomorrow we want to see how all of the attributes are seen in the cross of Jesus Christ and in the work of Jesus Christ. A jutro zobaczymy jak wszystkie Boże atrybuty zostały objawione w krzyżu Jezusa Chrystusa i Jego dziele. You'll remember at the very start of our study of the attributes, Pamiętacie, że na samym początku naszego rozważania Bożych atrybutów that we focused on unity as the number one attribute. Y, zaczęliśmy od y, skupienia się na jedności Boga And we defined unity i zdefiniowaliśmy jedność as all of God's attributes working in harmony and compatibly with each other at all times. Jako wszystkich Bożych atrybutach działających ze sobą w pełnej harmonii przez cały czas. And we said that we are forbidden from exalting one attribute over another. I powiedzieliśmy też, że nie powinniśmy wywyższać żadnego z Bożych atrybutów ponad inne atrybuty. And you get yourself in trouble if you exalt one above the other. Jeśli to robimy, to jesteśmy na drodze do zbłądzenia. And the example that I gave at the beginning and I've reminded you a couple of times throughout the series i przykład, który wam podałem i które, do którego też odwoływałem się w trakcie naszych wykładów is that there are some who want to exalt the holiness of God. Jest fakt, że niektórzy wywyższają świętość Boga. And indeed we should exalt the holiness of God. I rzeczywiście powinniśmy wywyższać świętość Boga. But we should not make it the most important attribute. Ale nie powinniśmy robić ze świętości najważniejszego atrybutu Boga. Because people who focus and elevate holiness, ponieważ wielu ludzi, którzy wywyższają ponad wszystkie inne atrybuty atrybut Bożej świętości, tend to have a more legalistic perspective of Christianity. Mają tendencję do takiego legalistycznego podejścia do chrześcijańskiego życia. Isolating that one attribute. Kiedy izolują od innych ten jeden atrybut uh, gives people uh, a sense that they are under obligation to the law and even after living under grace need to find fa God's favor by obedience. Wielu ludzi, którzy są w, tej, w tym gronie, w tej, tej grupie, e, mają taką tendencję do pokładania e, wielkiej nadziei i przykładania wielkiej wagi do uczynków, które wykonują i jakby polegania na tych uczynkach, że to czyni ich sprawiedliwymi przed Bogiem, zamiast polegać na Jego łasce, bo żyjemy w czasie Jego łaski. Oczywiście, po drugiej stronie skrajności są ci, którzy ponad wszystko chcą wywyższać Bożą miłość. And when they focus on love, they exalt grace i kiedy skupiają się wyłącznie na miłości, też podkreślają Bożą łaskę. And they tend to forget about holiness and they tend to forget about the law. I mają tendencję do zapominania o Bożej świętości i o Bożym prawie. Uh, understanding the unity of God helps us to balance out this perspective. Kiedy pamiętamy o tej jedności Boga, to pozwala nam zachowywać równowagę. All right, so we have uh, in the character of God two kinds of attributes, just to remind you of the words. I króciutko tylko przypomnimy, że mówiąc o atrybutach Boga, mówimy o dwóch charakterystycznych cechach tych atrybutów. They are communicable and incommunicable attributes. Mamy atrybuty nieprzekazywalne i przekazywalne. Just to remind you, an incommunicable attribute is an attribute that God shares less of with his creation. Atrybuty nieprzekazywalne to takie, które Bóg w mniejszym stopniu dzieli ze swoim stworzeniem. a communicable attribute attribute is an He shares more of with His creation. Natomiast te atrybuty przekazywalne to te, które Bóg w większym stopniu dzieli ze swoim stworzeniem. Tonight we want to look at the attribute of God's triunity. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się trójjedności naszego Boga. And normally uh, the theologians would not talk about the Trinity as an attribute of God. I zazwyczaj teologowie nie nazywają trójjedności Boga jego atrybutem. But his triunity is a part of his essence or his character. Natomiast Jego trójjedyność jest częścią Jego istoty. And so it properly should be a discussion of the attributes of God. Więc y, w moim zrozumieniu jest właściwe, byśmy omawiali trójjedyność w, y, w kontekście jego atrybutów. And I think the reason that the theologians make Trinity, the, the study of the Trinity its own separate chapter in their theologies. Myślę, że powodem, dla którego teologowie traktują trójjedyność Boga jako w ogóle odrębny temat czy odrębny rozdział teologiczny is that there is so much to say about the Trinity that you can't contain it in, and summarize it in just a few small paragraphs. To fakt, że e, jest tak wiele do powiedzenia na temat trójjedyności Boga, że trudno jest to zamknąć w jakimś krótkim, zwięzłym rozdziale. And in fact, uh, when we look at the triunity of God, i y, ciekawą rzeczą jest to, że gdy przyglądamy się trójjedyności Boga, uh, we're going to see that it would be a communicable attribute. To zobaczymy, że w pewnym sensie jest to jeden z tych przekazywalnych atrybutów. Because we see that man is, has, is, has at least two parts to it, two components to it. Ponieważ człowiek też ma przynajmniej dwie części w swojej istocie. Uh, he has a body and he has a soul. Ma ciało i ma duszę. Now here's though where you could make an argument for the incommunicability, incommunicability, incommunicability of this attribute. ale też y, można by mm, upierać się czy y, argumentować, że trójjedyność Boga jest Jego nieprzekazywalnym atrybutem. Because material is material and spirit is spirit, those are two different components. Ponieważ to, co materialne i to, co duchowe, to są zupełnie odrębne elementy. When you look at the triunity of God, Father, Son and Holy Spirit, Natomiast gdy mówimy o trójjedyności Boga, to mówimy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. You see three different persons, but they're all the same essence. Mamy trzy odrębne osoby, a jednocześnie tej samej istoty. But when we look at the Trinity, kiedy patrzymy na trójjedynego Boga, it's an It's a challenge to our intellect. To jest wyzwanie dla naszego intelektu. I want to take us to Deuteronomy 6:4. E, otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, szósty rozdział i czwarty wiersz. This is part of the standard um, memory verses for the people of Israel. To jest taki wiersz, który każdy Izraelita powinien znać na pamięć. It's part of what they call the Shema. Nazywają tą część Shema. And it's not just verse 4, but it's verses 4 through 9 in chapter 6. I to nie tylko wiersz czwarty, ale od czwartego do dziewiątego wiersza szóstego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. And the beginning of the Shema is, Hear, O Israel, Yahweh is our God, Yahweh is one. Początek Shema brzmi, Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest Bogiem naszym, Jahwe jedynie. Now that wasn't too hard for the Israelites to understand. I to nie było trudne dla Izraelitów do zrozumienia. Because there is only one God and that's what this verse is saying. Ponieważ jest tylko jeden Bóg i ten wiersz dokładnie o tym mówi. And yet there is a problem in this for the Jew. A jednocześnie pojawia się w tym pewien problem dla Żyda. And we don't see it in our translations of the Hebrew. Nie widzimy tego w naszych tłumaczeniach z języka hebrajskiego. But in the Hebrew the word for God that's used in verse 4 ale w języku hebrajskim słowo Bóg e, użyte w wierszu czwartym is a plural form. Jest w liczbie mnogiej. I think I said this near the beginning of our study of the attributes. O tym e, mówiłem na samym początku e, naszego rozważania Bożych atrybutów. In the Hebrew the word for God is El. Hebrajskie słowo Bóg to El. And when you pluralize that word, it comes out Elohim. Natomiast słowo El, Bóg, w liczbie mnogiej brzmi po hebrajsku Elohim. And so when we read verse 4 in chapter 6, gdy więc czytamy ten czwarty wiersz e, szóstego rozdziału, where it says Yahweh is our God, gdzie jest napisane Jahwe jest naszym Bogiem, Yahweh being the name of God, Jahwe imię Boga, Yahweh being the revealed name that he told us was his name, to imię, które Bóg objawił, że to właśnie takim imieniem ma, ma się mamy go rozumieć pod takim imieniem. Yahweh is saying that he is God's plural. Dosłownie w języku hebrajskim Jahwe jest naszym i tu mamy liczbę mnogą, bogowie, Elohim. And yet at the very end of that statement he says he is one. A zaraz później dodaje Jahwe jest jeden. So to the Hebrew więc dla hebrajskiego myślenia it sounds like God is saying I'm Yahweh, I'm plural, I'm one. Mówi jestem Jahwe, jestem w liczbie mnogiej, czyli jest nas jakby więcej, ale jestem jeden. You understand how that could be confusing. To może być trudne do zrozumienia. Winston Churchill has a good quote uh, that describes this understanding about God. Winston, Winston, Winston Churchill wypowiedział pewne zdanie, które posłuży nam tutaj jako odniesienie do tego, o czym tu mówimy. Winston Churchill died in 1960 so most of you probably are not familiar with that name. On zmarł w, w koło 1960 <coughs> roku, więc wielu z nas mogło o nim nie słyszeć. But he was prime minister of Great Britain during the Second World War or the Great War ale był premierem Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. But he had a statement about revolutionary Russia or Soviet Russia that describes the Trinity to a degree. On wypowiedział takie ciekawe zdanie na temat y, tej, tych przemian, które zachodziły w tamtym czasie w Rosji, y, komunistycznej Rosji, i ono, to zdanie, posłuży nam jako taką podstawę odnoszącą się do trójjedyności Boga. He said, Russia is a riddle wrapped in a mystery, inside an enigma. Winston Churchill wypowiedział takie zdanie. Rosja jest zagadką zawiniętą w tajemnicę wewnątrz enigmy. So what is a riddle? Czym jest zagadka? riddle is a question that requires the use of an imagination to answer. E, zagadka to jest e, pytanie, które wymaga posłużenia się wyobraźnią, aby odpowiedzieć na nie. So a riddle is something that uh, is hard to understand, that you need to think about, and if you use your imagination, you might come to a conclusion. A więc zagadka nie jest zazwyczaj łatwa, musimy posłużyć się naszą wyobraźnią i czasami udaje nam się rozwiązać zagadkę i odpowiedzieć na nią. So there's a little bit of confusion just to describe anything as a riddle. A więc y, cokolwiek nazwiemy zagadką, to okazuje się, że nie jest to takie jednoznaczne i proste. But when we look at the word mystery, then that causes us to go further into confusion. Posługując się kolejnym słowem, które którego Churchill użył, tajemnica, dochodzimy jeszcze do trudniejszego stopnia zrozumienia. Because a mystery is something that's difficult or impossible to understand. Ponieważ tajemnica to coś trudnego lub czasami niemożliwego do zrozumienia. Just for a point of reference, the apostle Paul calls the church a mystery. Na przykład apostoł Paweł mówi o kościele, że kościół jest tajemnicą. The church was something for the Jew that was impossible or difficult to understand because it wasn't revealed in the Old Testament. Ponieważ Kościół nie był objawiony w Starym Testamencie, dla Żyda Kościół był czymś trudnym do zrozumienia, czy wręcz niemożliwym do zrozumienia. But an enigma is something that's not only difficult, but it's incomprehensible. Natomiast enigma to coś, co nie tylko jest trudne, ale często zupełnie niezrozumiałe. So when Churchill said that Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma, więc kiedy Churchill powiedział, że Rosja jest zagadką zawiniętą w tajemnicę wewnątrz enigmy, it's the perfect description of the Trinity. To jest doskonały opis Trójcy. It requires an imagination. Wymaga wyobraźni that attempts to understand the difficult, która próbuje zrozumieć to, co jest trudne, which is ultimately incomprehensible. co ostatecznie jest niezrozumiałe. I still have difficulty trying to describe the Trinity. Ja nadal zmagam się z e, opisaniem e, Trójcy. How can three be one at the same time? W jaki sposób trzech może stanowić jedność? And i get more understanding when I just accept the fact that God described himself in three persons as one God. Jedyne co mogę zrobić, to zaakceptować to, jak Bóg opisuje siebie jako jednego istniejącego w trzech osobach. But when I try to understand how it can be, I just get confused. Ale gdy próbuję to zrozumieć umysłem, to zaczynam się gubić. And you'll understand when people meditate upon the Trinity too long, then they run into heresy, and we're going to see some heresy tonight. I wielu ludzi, którzy próbowało zrozumieć, zgłębić Trójcę, posunęło się do różnych herezji. I o tych też będziemy dzisiaj mówili. If you get the Trinity wrong, then you are going to get the wrong salvation. Jeśli popełnisz błąd kwestii Trójcy, to otrzymasz kolejne błędy. Po pierwsze, błędne zrozumienie zbawienia. And the example is the Mormons and the Jehovah's Witness. Przykładem są Mormoni i Świadkowie Jehowy. You probably haven't run into many Mormons here in Poland. Tutaj w Polsce rzadko kiedy można spotkać jakichś Mormonów. But they deny the Trinity. Ale oni zaprzeczają istnieniu Trójcy. Because Jesus is not God. Ponieważ według nich Jezus nie jest Bogiem. He's a created being. Jest stworzeniem. You do know more about the Jehovah's Witness in the area. Ale wiecie o świadkach Jehowy. Because I understand from Pavel there's three of their stakes which they are calling churches in the Veharovo area ponieważ rozmawialiśmy dzisiaj troszkę i mówiłem mu, że tutaj z tego co wiem to są trzy Y, zbory świadków Jehowy w Wejherowie. They're even stronger in their denial that Jesus is the son of God or God himself. Więc oni jeszcze mocniej zaprzeczają bóstwu Jezusa Chrystusa. The Roman Catholics are close to uh, a biblical understanding of the Trinity. Rzymscy katolicy są bliscy biblijnego zrozumienia trój Trójcy. Uh, but there's still just enough deviation that they get salvation wrong. Ale na tyle jest tam problemów w ich teologii, że też błędnie rozumieją zbawienie. But they get salvation wrong primarily because they get justification wrong. They don't understand justification. Ich błędne pojmowanie zbawienia głównie wynika z ich błędnego definiowania i rozumienia usprawiedliwienia. But the Eastern Orthodox, in my opinion, are um, much more wrong than Roman Catholics when it comes to understanding the Trinity. Natomiast według tego, co ja wiem, to Kościół prawosławny jest dużo dalej od poprawnego rozumienia Trójcy niż Kościół rzymskokatolicki because the way they describe the relationship between the Father and the Holy Spirit with the, fa- with the Father, the Son and the Holy Spirit with the Father. Ponieważ to, w jaki sposób prawosławni opisują relacje między Ojcem a Synem i Duchem Świętym is close to a heresy that they condemned centuries ago. jest bardzo podobne do herezji, którą ich własny Kościół potępił wieki temu. But if you get the Trinity wrong, you also get sanctification wrong. Jeśli popełnimy błąd w kwestii zrozumienia Trójcy, będziemy mieli też błędne zrozumienie uświęcenia. Because if Jesus is not God, ponieważ jeśli Jezus nie jest Bogiem, then he lived a life that was only a good example for us. It wasn't sacrificially substitutionary atonement for us. To wtedy głównie postrzegamy Jego życie jako życie przykładne, życie, które my mamy naśladować, zamiast widzieć Jego życie, które prowadziło do złożenia przebłagalnej ofiary. Jesus life was more than an example for us to follow. Życie Jezusa jest czymś daleko więcej niż tylko przykładem do naśladowania. It was a work that couldn't be duplicated by anyone else because he was God in the flesh. Nikt nie jest w stanie żyć tak jak Jezus, ponieważ Jezus był Bogiem w ludzkim ciele. But I like what an early church father, Augustine, said about the Trinity. Podoba mi się stwierdzenie jednego z wczesnych ojców Kościoła, Augustyna, na temat Trójcy. He said, in no other subject is error more dangerous Powiedział, w żadnym innym temacie błąd nie jest bardziej niebezpieczny. Or inquiry more laborious. Ani też dociekania nie są bardziej pracochłonne. Or the discovery of the truth more profitable. Ani odkrycie prawdy bardziej opłacalne. This is another way of saying what Winston Churchill said about Russia. To jest y to, co Winston Churchill powiedział na temat Rosji, tyle że zupełnie innymi słowami. And it goes back to what I said just a few moments ago. To odnosi się do tego, co powiedziałem chwilę temu. I understand the Trinity more and more when I just accept the fact that there is one God existing in three persons. Coraz bardziej pojmuję Trójcę, kiedy uznaję, że jest jeden Bóg w trzech osobach. I can't explain it. Nie mogę tego wyjaśnić. But there's a great appreciation uh, and even a wonderful joy in thinking that God has revealed himself in this way and all I need to do is believe it and trust it. Ale coraz większej radości doświadczam, akceptując to, jak Bóg siebie objawił i w prostej wierze przyjmując to, co On sam o sobie powiedział. So tonight we want to see the mystery of how God describes himself. A więc dzisiaj chcemy spojrzeć na to jak Bóg opisuje samego siebie. And we want to understand the mistakes that have been made in the past about describing our triune God. Chcemy też spojrzeć i zrozumieć błędy przeszłości ludzi, którzy próbowali opisać Boga i pomylili się. And to understand some of the terms that are used to describe the concept of a triune God. I chcemy też lepiej zrozumieć pojęcia używane do kształtowania właściwej koncepcji Boga. So the first thing we want to do is to look at the mystery of how God describes himself. A więc zaczynamy od tego, jak Jahwe, Bóg, opisuje samego siebie. First of all, uh, the way his name is Yahweh. Po pierwsze, <coughs> zaczynamy od jego imienia Jahwe. Most of the English translations don't ever use the word or the name Yahweh in the translation. Większość angielskich tłumaczeń i polskich również nie używa samego imienia Jahwe w tłumaczeniu what they do, and maybe this is what they do in the Polish Bible as well. In the new ones, yeah. Uh-huh. I to samo ma miejsce u nas, kiedy mamy te nowe tłumaczenia. Is to take Yahweh's name and just print the word Lord with all capital letters. Widzimy, że tam, gdzie w oryginale jest imię Jahwe, w tłumaczeniach pojawia się słowo Pan pisane drukowanymi literami. If your Bible does that, jeśli w waszym egzemplarzu Biblii jest coś takiego, I would encourage you to do what I do. To zachęcałbym was, żebyście zrobili to, co ja robię. Whenever I'm reading aloud or even to myself, kiedy czytam na głos, e, nawet jak sam czytam dla siebie, and I come across that word Lord in all capital letters, i dochodzę do tego słowa Pan, wszystkie z dużych liter, I stop pause, think and say mentally and verbally Yahweh. Ja zatrzymuję się, myślę i czy to w umyśle, czy głośno wypowiadam imię Jahwe. Because using his name reminds me that he is a being, a person. Ponieważ to za każdym razem przypomina mi, że Bóg jest osobą, jest osobowy. Lord is a title gdyż słowo Pan jest tytułem. Lord isn't a name. To nie jest imię. Well, for the most part, there are some fancy people out there that might name a son Lord. Chociaż niektórzy ludzie dzisiaj nadają swoim synom imię Pan. Actually, it'd be a mockery of what's going on, but we should make that transition in our minds that this is the name of God. Natomiast dla nas e, jest ta, powinna, powinniśmy być świadomi, że gdy dochodzimy do tego słowa w Biblii, to za nim kryje się Boże imię, osoby Boga. But there's another Hebrew word. Ale jest też inne hebrajskie słowo. That means master or lord. Które oznacza pana lub władcę. And when you see that in scripture, you'll see it with a capital L and lowercase uh, rest of the letters. I wtedy mamy w naszych nowych przekładach słowo też Pan z dużej litery, ale pozostałe litery już są małymi literami. And I know that word, it's Adonai in the Hebrew. I to w języku hebrajskim jest słowo Adonai. And so when I'm reading the scriptures in the morning aloud with my wife, więc kiedy rano z żoną czytamy wspólnie pismo, she hears me saying a little bit of Hebrew in the midst of my English reading. Więc ona jak słucha jak ja czytam po cichu, to od czasu do czasu słyszę, jak wypowiadam jakieś hebrajskie słowa. Because I want her to see, especially in the Psalms, the difference between the name of God and the title of God. Ponieważ chcę, żeby szczególnie jak czytam psalmy, słyszała tą różnicę między imieniem Boga a jego tytułem jako Pana. You can see on the screen behind me that this word is used over 6000 times Uh, the name of God is used over 6,000 times in the Hebrew scriptures. Jak widzicie tutaj na ekranie, to imię Boga, Jahwe, jest używane w Starym Testamencie ponad 6000 razy. And if you look at the references that I've given to you in Genesis, a tutaj mamy kilka referencji z pierwszej księgi Mojżeszowej, z księgi Rodzaju. You see that God introduces himself by his name. Widzimy, że Bóg mówi o sobie używając swego imienia. See, if we, if we don't make this transition in our mind, all we're really saying is that uh, the master has made everything. Jeżeli nie rozumiemy tego i nie utrwalamy tego w naszym myśleniu, to możemy myśleć właśnie w kategoriach Pan wszystko uczynił bezosobowo, Pan jako tytuł władcy. And God becomes more impersonal to us. I przez to Bóg traci w naszym rozumieniu swoją osobowość. But when we stop and consider that Yahweh made us, Yahweh did this, ale gdy zatrzymujemy się i zastanawiamy się, że Jahwe uczynił nas, then, Jahwe zrobił to czy tamto. Then we begin to see the personal nature of God coming forth. Wtedy bardziej wyraźnie widzimy Jego osobowość, Jego naturę osoby. And it makes us a little more responsible, especially when we get to Genesis chapter 3. I to czyni nas bardziej odpowiedzialnymi przed Nim, szczególnie gdy dochodzimy do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. When Adam and Eve sin, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, they violated a personal relationship with God. Oni zniszczyli osobistą relację z Bogiem. It wasn't somebody who was in personally involved in their life. It was somebody that was personally involved in their life. Widzimy, że Tutaj nie było kogoś, kto tak bezosobowo był zaangażowany w ich życie, ale widzimy osobową relację. But also by considering his name whenever we see the all capitalized word Lord. Ponadto, gdy widzimy Boże imię e, używane czy tłumaczone właśnie tymi literami wszystkimi dużymi. It reminds us that God is not an energy or a force. To przypomina nam, że Bóg nie jest ani jakąś energią, ani jakąś bezosobową siłą. And I say that because my wife grew up in a home. I mówię to dlatego, że na przykład moja żona e, wychowała się w takim domu where her mother described God as an energy or a force. Gdzie jej mama e, mówiła o Bogu jakby był jakąś energią albo bezosobową siłą. This is an eastern heretical thought. I to jest takie wschodnie heretyckie myślenie. He's not impersonal energy and or impersonal force. He's a personal God. Bóg nie jest bezosobową siłą czy energią, ale jest osobowym Bogiem. And not only is he personal, but he desires to be known. Nie tylko jest osobowy, ale też pragnie być poznany jako osoba. And because he's not impersonal, he is not indifferent to what goes on in our life. Dzięki temu, że nie jest bezosobowy, nie jest też obojętny na to, co dzieje się w naszym osobistym życiu. And because he has a name, jako że posiada imię, he is not to be confused with any other god. Nie można go pomylić z jakimś innym tak zwanym Bogiem. He wants to be known. On chce być osobiście poznany. And because he wants to be known, he gave us his name. I dlatego, że chce, żebyśmy go znali, dał nam swoje imię. So I hope you'll practice what I do in taking that all capitalized word Lord and using and substituting the name of God, Yahweh, whenever you see it. Mam nadzieję, że was zachęciłem do tego, byście czytając Biblię, dochodząc do tych miejsc, gdzie czytacie imię Pan z dużych liter, zamiast tego wypowiadali Boże osobowe imię, Jahwe. But continuing on in this discussion of the mystery of how Yahweh describes himself, kontynuując to rozważanie tej tajemnicy, jak Jahwe opisuje samego siebie. He's not just a personal God. On nie jest tylko osobowym Bogiem, but he describes himself as the only God in the universe. Ale opisuje siebie jako jednego Boga w całym wszechświecie. Over 1500 times he describes himself as the only God. Deklaruje, że tylko on jest Bogiem ponad 1500 razy w Starym Testamencie. You would think he would only have to say it one time. Właściwie moglibyśmy pomyśleć, że wystarczy, żeby nam to raz powiedział. But when you look at the history of the Jewish people, ale jeśli znacie troszkę historię narodu żydowskiego, they had trouble remembering that God was the only God. To widzimy, że oni mieli problemy, żeby pamiętać, że Bóg Jahwe jest jedynym Bogiem. All the prophets have to come back to the Israelites. Bóg posyłał do nich wielokrotnie proroków. And to remind them that Yahweh is the only God, stop following after the other gods. Come back to Yahweh którzy przypominali im, że Jahwe jest jedynym Bogiem i mają wracać, aby czcić jedynego Boga Jahwe. And it's an interesting reality to realize that when they moved into the land in 1404 BC, ciekawe, że gdy weszli do ziemi obiecanej w 1404 roku przed Chrystusem they vacillated between worshiping Yahweh and other gods until about 500 BC. Widzimy jak e, wahali się między czcią prawdziwego Boga a innymi bogami aż do 500 roku przed Chrystusem. That's a 900 year period of history. A więc mamy tutaj okres 900 lat ich historii why did they change and decide that Yahweh was the only God worth worshiping? Co wpłynęło na to, że oni w końcu zmienili swoje zdanie i uznali wreszcie, że Bóg jest jedynym Bogiem godnym czci? It's because of an event that first happened in 605 BC and then again in 597 and then finally in 586 BC. 605. A więc to, to było spowodowane trzema ważnymi wydarzeniami. Pierwsze w 605 roku przed Chrystusem, 597 BC, potem 597 and 586 BC. i w końcu 586 przed Chrystusem. This is when the nation of Judah was led into exile by the Babylonians. Wtedy naród e, Judy został uprowadzony do niewoli w Babilonie. And I forget the reference, but it is very clear in the prophets that they went into exile because they worshipped other gods. I nie pamiętam w którym miejscu to jest u proroków, ale jest wyraźnie powiedziane, że zostali uprowadzeni do niewoli dlatego, że czcili innych bogów. Once they moved back into the land, kiedy wrócili z powrotem po niewoli do ziemi, which was between 540 uh, and 520 BC, co miało miejsce między 540 a 520 rokiem przed Chrystusem. They worship God as the only God. They worship Yahweh as the only God. Wtedy czcili już tylko jednego Boga. Wtedy czcili tylko Jahwe jako jedynego prawdziwego Boga. They have other problems that came as a result of their legalistic focus. Pojawiły się w ich życiu inne problemy związane właśnie z ich legalistycznym podejściem. Which Jesus tried to correct 500 years later when he appeared on earth. I później Pan Jezus 500 lat później musiał zajmować się tymi ich legalistycznymi y, praktykami i, i, i sposobem myślenia. That they had no trouble saying no to the other gods that were introduced to the land. Ale widzimy, że już nie mieli problemów, aby negować wszelkie inne bóstwa, które były wprowadzane do ich myślenia. When the Greeks invaded the land and uh, gained control, they had no trouble saying no to the Greek pantheon under Alexander the Great. Kiedy Grecy najechali ich, i próbowali swój panteon greckich bogów wprowadzać do ich praktyki, oni nie mieli przeszkód, żeby powiedzieć nie za czasów Aleksandra Wielkiego. And when the Romans conquered the Greeks, the, A gdy Rzymianie pokonali Greków, the Jews had no trouble saying no to the Roman pantheon as well. Podobnie Żydzi nie mieli problemów, żeby powiedzieć nie panteonowi rzymskich bogów. And both the Greeks and the Romans at different times in their control of the land. I zarówno Grecy, jak i Rzymianie w czasie ich panowania i kontroli nad ziemią Izraela tried to erect statues to their gods in the temple of the Jews. Próbowali budować świątynie, czy raczej próbowali wznosić posągi swoich bogów w żydowskiej świątyni. And that was like taking a straw and putting it down an anthill and stirring the straw. Have you ever done that? I to wyglądało tak, jakbyście wzięli e, jakiś patyk i włożyli to w gniazdo mrówek i zaczęli tam ruszać. Kiedyś robiliście coś takiego? I've done that several times as a child. Jako dziecko parę razy mi się zdarzyło coś takiego. It was fun watching how mad the ants got and came up the straw looking for something to bite. To było niesamowite, jak te mrówki się wściekały i wchodziły po tym kiju i szukały kogo by tu pogryźć. <laughs> This is what happened when the Romans and the Jews tried to do that in the temple of God, of Yahweh. I to właśnie miało miejsce, kiedy Grecy czy Rzymianie próbowali postawić swoje pogańskie posągi w żydowskiej świątyni. But we see uh, that uh, Yahweh is declared to be the only God um, in ten references in the Old Testament that are quoted in the New Testament. Widzimy, że e, w dziesięciu miejscach w Starym Testamencie, gdzie Jahwe mówi o tym, że jest jedynym Bogiem, tylko On jest Bogiem, tych dziesięć miejsc, które tutaj macie wymienione, jest cytowanych w Nowym Testamencie. Możecie później sobie przejrzeć te miejsca. Gdybym miał dar języków i nie potrzebowałbym tłumaczenia Pawła, to bym wam przeczytał te różne miejsca. But when we look at Deuteronomy 6:4 ale spojrzymy tylko na ponownie e, Księgę Powtórzonego Prawa, szósty rozdział i czwarty wiersz. We come back to the basic statement that I gave earlier. I spojrzymy ponownie na to podstawowe stwierdzenie, które podałem wcześniej. Yahweh is the one and only God. Jahwe oświadcza, że jest jedynym Bogiem. And in Isaiah 45 he makes four references to the fact that he is the only God and there is no other God. A w księdze Izajasza czterokrotnie powtarza, że nie ma oprócz niego żadnego innego Boga. But circling back to this idea about the personableness of God, wracając do tego stwierdzenia, że Bóg jest osobowym Bogiem, we find that God wanting to be known by his creation is a uniqueness among all of the gods that have ever been identified in the world. Widzimy, że Bóg jest wyjątkowy, unikalny, jeśli chodzi o jakiekolwiek koncepcje bóstwa na tej ziemi. In the Hebrew scriptures and in the New Testament. Zarówno w hebrajskich pismach, jak i w Nowym Testamencie Yahweh is the only God in history who's wanted to get close to his people. jest jedynym osobowym Bogiem, który szuka bliskości, osobistej bliskości ze swoim ludem. Yahweh has a competitor. Ale widzimy, że Jahwe ma konkurentów. A want to be God. Którzy chcą siebie uczynić Bogiem. A created creature that wants to be considered God. Stworzenie, które chce być uważane, uznawane za Boga. And that person is Satan. I wiemy, że to jest szatan. A created angel. Stworzony anioł. The most authoritative angel that God created. Anioł którego Bóg obdarzył najwyższym autorytetem. The number one angel, e, anioł na pierwszym miejscu, who tried to challenge God and lost. który rzucił wyzwanie Bogu i przegrał. And he's trying now to regain his authority. I nadal próbuje odzyskać autorytet. And we see him in the form of Allah, the Muslim God. Widzimy go na przykład, jak podszywa się pod muzułmańskiego Boga Allaha. We see in the Quran that Allah doesn't like, like to be personable. Widzimy w Koranie, że Allah nie chce być poznany jako Bóg osobowy. And we see this in contrast to Yahweh who wants to be personable. I to jest y, wielka różnica między Bogiem Jahwe, który chce być poznany jako osoba. But there's another contrast between Yahweh and Allah. Jest jeszcze inny, inna różnica między Allahem i Jahwe. Not only is Yahweh the true God and Allah the false God. Nie tylko Jahwe jest prawdziwym Bogiem, a Allah jest fałszywym Bogiem. Not only is Yahweh the only God. Nie tylko Jahwe jest jedynym Bogiem. And uh, Allah is a fake God. a Allah jest fałszywym Bogiem. But we find that Yahweh exists in a plural form, whereas Allah exists in a singular form. Widzimy, że Jahwe przedstawia się, objawia się jako Bóg w mnogości, podczas gdy Allah mówi o sobie jako pojedynczym Bogu. There's no mystery about Allah. Nie ma żadnej tajemnicy, jeśli chodzi o Allaha. One who doesn't want to share the glory that he thinks he has. Tego, który nie chce podzielić z nikim swojej chwały, który myśli, że ma tą chwałę. Yahweh in three persons but one God. Jahwe, trzy osoby, a jednocześnie jeden Bóg. Not only has no difficulty in sharing his glory with himself in the three persons of the Trinity. Nie tylko dzieli się swoją chwałą ze wszystkimi osobami, które są w Trójcy, but he wants his glory to be known by his creation. Ale chce, aby jego chwała była poznana przez jego stworzenie. But in our attempt to understand the Trinity, w naszych wysiłkach y, poznania Boga, we have some emerging complications. Wyłaniają się pewne komplikacje. If we remember back to the definitions of spirituality, jeśli pamiętamy jeszcze definicję tego, że Bóg jest duchem, invisibility, e, że jest niewidzialny, and omnipresence as descriptive of God, i wszechobecny, te wszystkie rzeczy opisują naszego Boga. Then we have a problem with the incarnation. Wtedy pojawia się problem wcielenia. How can an invisible, spiritual, omnipresent God come to earth in the form of a man. W jaki sposób Bóg, który jest duchem, który jest niewidzialny i wszechobecny, może przyjść na ziemię w ludzkim ciele, pojawić się w ludzkim ciele. Is all of God in the incarnate Jesus. Czy pełnia boskości może zamieszkać we wcielonym Synu Bożym? And if you say yes, jeśli powiecie tak, which I do, ja tak twierdzę. You have to ask, well, how can you contain all of God in a body similar to mine? W jaki sposób, zapytam, możecie powiedzieć, że cała pełnia Boga zamieszkała w ludzkim ciele podobnym do mojego ciała? That's trying to confine something infinite in a very finite space. To, to tak, jakbyśmy próbowali coś nieskończonego zawęzić do istnienia w czymś skończonym. The only way to understand it is to realize that the fullness of God was in Jesus at the same time that the fullness of Jesus was in the universe and outside the universe because that's the very description of God if you could say it again in three parts, sure, I might I'll be try. able to say it. <laughs> Cecily, do you remember what I said? You got a sharp memory. <laughs> the fullness of God, uh, the infinite God contained in the finite body of a man. Mówimy tutaj o nieskończonym Bogu, który zostaje jakby zamknięty w y, ograniczonym ciele człowieka. At the same time as being finitely contained in the body, he was also in the universe in the fullness. A jednocześnie ten sam, który istniał w tym ograniczonym ludzkim ciele, jednocześnie istniał w całej pełni w całym wszechświecie. At the same time being outside the universe in all that is God outside the universe. I jeszcze ponadto jest istniejącym poza całym stworzonym wszechświatem, w tym wszystkim, co jest Bogiem, poza całym stworzeniem. If you're confused, you're supposed to be. Jeżeli wam to wszystko zaczyna się mieszać w głowie, to tak powinno być. And yet to think anything less than what I just described is to deny the reality of the divinity of Jesus. A jeśli e, odrzucimy to, co próbuje jakoś opisać, to wtedy musimy odrzucić bóstwo Jezusa Chrystusa. So how do you get an incarnate God into the body of a man and then get man to understand that this is God? W jaki więc sposób Bóg może wcielić się w ciało człowieka, a potem oczekiwać od ludzi, żeby pojęli, że to jest Bóg w ciele. Well, I want to take you through the step-by-step -step progression that John gives to us in the New Testament. Spróbujmy przyjrzeć się krok po kroku. I'm sorry. I want to take you... Just, just a moment. I yeah. just was going to sneeze. oh, okay. Manage not. Boo! <laughs> Myślałem, że kichnę, ale udało mi się powstrzymać. Spójrzmy krok po kroku na to, jak Jan e, pokazuje nam, w jaki sposób to się wydarzyło. So you see step one is trying to get God incarnate into the world. Po pierwsze, pierwszy krok to wyjaśnienie, w jaki sposób Bóg przychodzi i wciela się w człowieka na tym świecie. And so John did it in a unique way. Jan zrobił to w wyjątkowy sposób. He calls Jesus divine essence the word. Nazywa Jezusa boską esencją, używając słowa słowo, logos. And in John 1 he describes the word as being God. I mówi, że ten logos, to słowo było Bogiem. And then he builds a great uh, argument about the godness of Jesus. And then he says in verse 14, the word became flesh. I w następnych wierszach pokazuje nam, że on prawdziwie jest Bogiem, który wszystko stworzył, wszystko uczynił i w czternastym wierszu mówi, że to słowo stało się ciałem. But how is man going to know that Jesus is God? Ale jak ludzie, skąd ludzie mają wiedzieć, że Jezus jest Bogiem? Well, first of all, he's going to need somebody to introduce him as God. Po pierwsze, musi być ktoś, kto go przedstawi jako Boga. And the person who is going to introduce Jesus as God is John the Baptist. A osobą, która miała przedstawić Jezusa jako Boga, był Jan Chrzciciel. And he introduced Jesus as God at the baptism of Jesus. I przedstawił Jezusa jako Boga podczas jego chrztu. Jesus didn't need to be baptized by John. Jezus nie potrzebował otrzymać chrztu od Jana. He didn't need to repent of sin. On nie potrzebował pokutować ze swoich grzechów. He didn't need to get ready for the appearance of Messiah. Nie potrzebował przygotować się na objawienie Mesjasza. He is Messiah and he just needs to be introduced. On jest Mesjaszem i tylko trzeba go przedstawić. So initially John baptizes Jesus in John 1:29. A więc y, początkowo w Jana 1:29 Jezus zostaje y, ochrzczony przez Jana Chrzciciela. And it wasn't John that made the pronouncement that Jesus is the son of God. I to nie Jan ogłasza, że Jezus jest synem Boga. It was the voice of the Father making that announcement. To głos samego Ojca z nieba czyni to, to oświadczenie. And then a day later, John makes a comment. A następnego dnia Jan to komentuje. Basically, when you read in John, he's saying, oh, and when I baptized Jesus, a voice from heaven said, this is my beloved son. Widzimy Jana, który opowiada o tym, jak to zanurzył Jezusa w wodzie, a wtedy odezwał się głos z nieba mówiący oto mój umiłowany syn. All right, so now he's he's become a man and he's been introduced as Messiah, the son of God. A więc y, Jezus staje się człowiekiem i zostaje przedstawiony jako syn Boga, nadchodzący Mesjasz. Step three is introducing or identifying Jesus' relationship with the Father. Trzeci krok to rozpoznanie relacji Jezusa z Jego Ojcem. And Jesus did this in a very public and dramatic way. Jezus zrobił to bardzo dramatyczny, publiczny sposób. He walked into the temple early in his ministry. Na początku swojej służby Jezus udaje się do świątyni. And in John 2:16 i w Jana drugim rozdziale, 16 wierszu, he gets very angry with the dishonoring way in which the Jews are uh, conducting business in the temple. Widzimy go, jak e, jest pełen gniewu na to, w jaki sposób e, Żydzi prowadzą interesy w Bożej świątyni. And in verse 16 of chapter 2 of John, he says, Take these things away, stop making My father's house, a, a house of merchandise. I w szesnastym wierszu drugiego rozdziału Jezus do tych ludzi mówi zabierzcie to stąd, z domu mojego ojca nie czyńcie targowiska. So he's had a public introduction as the son of God. A więc miał to publiczne przedstawienie go jako syna Bożego. He's made a very public announcement in the most public and authoritative place in Jewishness, in the temple. A tutaj dokonuje takiego publicznego ogłoszenia w najświętszym e, żydowskim miejscu publicznym. And then interestingly enough in John 3 and 4. I co ciekawe, w kolejnym kroku widzimy go w trzecim i czwartym rozdziale Ewangelii Jana. He's going to be personally introducing himself as God's son to Nicodemus and the woman at the well and to the people of Sychar. Widzimy go jak przedstawia się osobiście najpierw Nikodemowi, a później Samarytance przy studni, a później w jej mieście w Sychar. And then after word spreads that Jesus is calling himself the Son of God, no i później roznosi się wieść, że on nazywa się synem Boga. Toward the end of his ministry, i pod koniec jego służby, in October of 29 AD, y, w październiku 20, a, tu źle przetłumaczyłem. To jest październik 29 roku. W październiku 29 roku six months before he's going to be crucified, sześć miesięcy przed jego ukrzyżowaniem he goes into the temple in John 8 udaje się do świątyni, o czym czytamy w Ewangelii Jana, ósmym rozdziale. And in verse 58 makes a public statement saying, I'm Yahweh. I w 58 wierszu mówi coś, co e, znaczy ja jestem Jahwe. He's not just saying I'm the son of God, I am God. On nie tylko mówi tam jestem synem Boga, mówi jestem Bogiem. Now did the Jews understand what he was saying? Czy Żydzi zrozumieli to co on tam powiedział? And the answer is absolutely. Odpowiedź brzmi oczywiście. Because you see in the same context that they tried to stone Jesus for claiming to be God. Widzimy wyraźnie, że chcą go ukamienować i mówią do niego, że robią to dlatego, że on się nazywa Bogiem, czyni się Bogiem, będąc człowiekiem. All right, we're going to we're going to shift our discussion of the Trinity to understanding the mistakes of the past. Przejdziemy teraz do tych różnych y, błędów przeszłości w rozumieniu y, trójjedyności Boga. And these heresies are still around today to various degrees. I te herezje do dzisiaj y, funkcjonują w różnych miejscach, w różnym stopniu. Uh, and I'm going to basically identify four of these heresies. Ja skupię się na czterech z tych licznych herezji. And you'll see them listed as adoptionism, modalism, subordinationism and Arianism. I tutaj macie listę tych herezji: adopcjonizm, modalizm, subordynacjonizm i arianizm. And now you're going to feel like you're in a seminary class. I teraz poczujecie się jak w klasie w seminarium. But it's my task to help make this easier to understand ale moim zadaniem jest y, ułatwić wam zrozumienie tych kwestii. So as we begin looking at these different heresies, gdy więc y, zaczynamy omawianie tych różnych herezji, I want to take you back to my first day in systematic theology in seminary. Chciałbym was zabrać do mojego seminarium teologicznego, na moją pierwszą lekcję y, teologii systematycznej. And my professor with his opening words i mój profesor rozpoczął zajęcia takimi słowami. Said, gentlemen, you all believe heresy. Panowie, wszyscy wierzycie w herezję. And you will spend the remainder of your life correcting your thinking. I spędzicie resztę życia na poprawianiu swojego rozumowania. That's the only thought that I remember from seminary. To jest jedyna myśl, którą zapamiętałem z seminarium. But it's a profound thought. Ale to jest głęboka myśl. And it should ease our minds a little bit. I troszeczkę powinna nam dać takie ukojenie w naszym myśleniu. We have finite minds. Nasze myślenie jest ograniczone. And we need to have our wrong thinking corrected. I potrzebujemy ciągłej korekcji naszego korygowania naszego myślenia. That's one of the reasons that we come to church. To jeden z powodów, dla których przychodzimy do zboru. To have good teachers like Pavel correct our misunderstandings. Aby tacy dobrzy nauczyciele jak Hal y, poprawiali <laughs> nasze zrozumienie. I don't understand Polish, but I understood that. <laughs> so we want to look at uh, adoptionism first. Spójrzmy więc najpierw na adopcjonizm. And there was a man by the name of Paul of Samosata. E, był taki człowiek, który nazywał się Paweł z Samasoty. He lived from the beginning of the 3rd century, which is 200 AD, until his death in 275. E, żył w III wieku od roku 200 do 275. And he postulated that man becomes God, not God becomes man. I on postawił taką tezę, że człowiek staje się Bogiem, a nie Bóg staje się człowiekiem w odniesieniu do Pana Jezusa. Intellectually it didn't make any sense for the divine to lower himself to become human. On twierdził, że to jest nielogiczne, żeby Bóg zniżył się do poziomu człowieczeństwa. So Paul of Samosata said that there must be a man who was elevated to the status of a god. Więc on Paweł z Samasoty stwierdził, że Jezus, człowiek, został wywyższony do pozycji Boga. You still have a problem though. Ale z tym też się wiążą różne problemy. How can a holy God infuse himself into an unholy man? W jaki sposób święty Bóg miałby przeniknąć w grzesznego człowieka? The man needs to be purified first before God can enter into him człowiek najpierw musiałby być całkowicie oczyszczony, żeby Bóg mógł w nim w pełni zamieszkać. But the most important part of this heresy ale najważniejsza część tej herezji is that something that's created could become divine. Jest fakt, że ktoś wymyślił, że to co zostało stworzone mogłoby stać się boskie. It just can't work that way for something uncreated or something created to become uncreated. To jest po prostu niemożliwe, żeby coś stworzonego stało się swoim własnym stworzycielem, niestworzonym. But the other the other um, impossible thought associated with this view Kolejnym e, niemożliwym e, błędem, które towarzyszy takiemu poglądowi, is that an imperfect man on his own could become perfect enough to where God would want to inhabit him. To fakt, że niedoskonały człowiek miałby w jakiś sposób stać się tak doskonały, że całe bóstwo miałoby w nim zamieszkać. We see uh, this heretical thinking show up in Eastern Orthodoxy in deification. Widzimy tą herezję w nauce Kościoła prawosławnego, które oni nazywają deifikacją, czyli ubóstwieniem. Because in deification, ponieważ w tej deifikacji grad, man gradually by accumulating enough grace makes himself perfect. Y, oni twierdzą, że człowiek gromadzi coraz więcej łask Bożych i przez te gromadzenie tych łask coraz bardziej staje się doskonały. And therefore worthy to enter into the presence of God. I ostatecznie staje się godny, by wejść do Bożej obecności. You see a form of this heresy show up in Roman Catholicism. Również e, forma tej herezji jest widoczna w rzymskim katolicyzmie. Man is on a journey toward perfection that doesn't end in this life. Mówi, że e, rzymski katolicyzm twierdzi, że człowiek jest na drodze do doskonałości, ale ta droga nie kończy się w tym życiu. And he continues the process of perfection in purgatory. Gdyż człowiek e, kontynuuje tą drogę do doskonałości i oczyszczenia w czyśćcu. Gradually improving himself to a point where he can be accepted by God i stopniowo jest oczyszczany i czyniony godnym, żeby wreszcie wejść do Bożej obecności. Oh, and this, by the way, shows up in Eastern Orthodoxy again when we look at the person of Mary. I ta sama myśl towarzyszy prawosławiu, gdy mówią o Marii. Uh, she was born a sinner. Urodziła się grzeszna. But by the time she was 13 to 15 years of age, she had perfected her walk in life so that she could be chosen to be the mother of God. Ale prawosławni twierdzą, że między 13 a 15 rokiem życia tak bardzo poprawiła swoje życie, tak bardzo się udoskonaliła, że mogła być wybraną na matkę Boga. There, there's two, I think, verses that help to see that This view by Paul is an impossible thought. I to nam pokazuje, przynajmniej są dwa wiersze, które wyraźnie dowodzą, że to jest po prostu niemożliwe. In Jeremiah 17:9. W księdze Jeremiasza w 17 rozdziale i 9 wierszu It says the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Czytamy, że ludzkie serce jest bardziej podstępne niż wszystko inne i jest wielce zepsute. In other words, it's beyond repair by human standards. Innymi słowy, po ludzku rzecz biorąc, ludzkie serce jest nie do naprawy. And then we have the thought in Isaiah 64:6. Ponadto mamy kolejne kolejne ważne stwierdzenie w księdze Izajasza, 64 <coughs> rozdziale. It says, <clears throat> For all of us have become like one who is unclean, and all our unrighteous deeds are like a filthy garment, and all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. Czytamy tutaj, że wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Isaiah telling us that man is beyond repair by his own efforts. Izajasz mówi nam, że człowiek nie jest w stanie naprawić samego siebie własnymi wysiłkami. So with adoptionism, a więc jeśli chodzi o ten adopcjonizm, we, we find that uh, Paul is proposing, Paul of Samosata is proposing. Widzimy, że Paweł z Samasoty y, proponuje that God for a worthy man and found him in Jesus. Że Bóg szukał jakiegoś godnego człowieka i znalazł takiego w osobie Jezusa. And infused himself upon the person of Christ. I w ten sposób Bóg przeniknął do osoby Jezusa. This this uh, heresy was condemned at the Council of Antioch in 268 AD. Ta herezja została potępiona na soborze w Antiochii, który odbył się w 268 roku. And so, for the last seven years of his life, Paul of Samosata knew himself as a heretic from the church. Więc y, Paweł z Samosoty przez ostatnie siedem lat swego życia y, był świadomy, że Kościół uznał go za heretyka. But there is another heresy that we need to look at. Jest kolejna herezja, której powinniśmy się przyjrzeć. And by looking at the heresies, i przyglądając się tym herezjom, we are refining our understanding of the Trinity. Y, oczyszczamy czy doskonalimy nasze rozumienie istoty Trójcy. Because when we see what is false, then that helps us to narrow down what could be true. Gdy widzimy te różne błędy, to pozwala nam lepiej zrozumieć, co jest poprawne. So the next heresy we want to look at is known as modalism or Sabellianism. Kolejną herezją, której się przyjrzymy, to modalizm, czasami nazywany sabelizmem. Yeah, he lived around 215 AD. Sabeliusz mieszkał czy żył w około dwie, 215 roku. Which means that he lived at the same time as Paul of Samosata. Więc e, był to ten sam okres, kiedy żył Paweł z Samasoty. And you can see obviously if you've got two men proposing ideas that are going to be labeled heresy. I kiedy mamy dwóch takich e, ludzi, którzy proponują jakieś wyjaśnienia, które zostaną później uznane za herezję, that there was much thinking about uh, or try, there was much uh, many who were trying to understand the nature of the Trinity to pokazuje nam, że w tamtym czasie wielu ludzi mm, rozmyślało i próbowało zrozumieć istotę trójjedynego Boga. But Sibelius proposed that while there was only one God, a więc y, Sabeliusz y, wpadł na pomysł, że skoro jest tylko jeden Bóg, that this God would appear in one form at one time, and then he would just change costumes and become another form in a different era, and then change costumes again and become another form in a different era. I Sabeliusz powiedział, że skoro Bóg jest jeden, a widzimy go w trzech jakby różnych rolach, to wygląda na to, że Bóg zakłada jakiś kostium na siebie w jednym okresie czasu, a potem się przebiera i zakłada inny kostium i objawia się w tym nowym kostiumie w jakimś czasie i ponownie zakłada kolejny kostium i to jest ten sam Bóg, który w trzech różnych kostiumach nam się pokazał. And he, saw, he thought this because in the Hebrew scriptures he saw God appearing as a father in the, uh, in the Old Testament. I tłumaczył to w ten sposób, że w Starym Testamencie Bóg pojawił się jako ojciec So he looked in Genesis 18, 1 and 2, and he saw a theophany of God. I na przykład e, sięgał do e, e, Księgi Rodzaju 18 rozdziału, pierwszego i drugiego wiersza i tam mówi o, tu mamy teofanię, czyli objawienie się Boga w pośród ludzi. what's interesting is he only picked one theophany in the Old Testament to come up with this idea. Co ciekawe, wybrał tylko to jedno wydarzenie teofanii, z całego Starego Testamentu. Uh, and a theophany is an appearance of God in a different form than his normal invisible self. A teofania jest y, objawieniem się Boga w widzialny dla człowieka sposób, w sposób, w który Bóg naturalnie zawsze nie istnieje. So God appearing in the burning bush to Moses is a theophany. Więc na przykład objawienie się Boga w płonącym krzewie, który ujrzał Mojżesz, to jest przykład teofanii. Uh, Jesus uh, appearing as the commander of the Lord of hosts Uh, with Joshua before entering into the land is a theophany. Czy objawienie się tego anioła Jahwe, Jezusa, który przychodzi do Jozłego jako przywódca armii Jahwe, armii Pana. And then Abraham meeting three uh, strangers. I mamy Abrahama, który spotyka trzech nieznajomych. In uh, Genesis 18 and speaking with one of them where the other two are clearly angels. Widzimy, że dwóch z nich jest wyraźnie aniołami, ale później Abraham rozmawia z jednym z tych trzech. Is another theophany. I tutaj do niego się zwraca jako do Boga, więc jest to ewidentnie teofania, objawienie Boga. If he had identified all the different theophanies or the different ways that God appeared in the Old Testament, I don't think he would have come up with this idea. Gdyby Sabeliusz przyjrzał się wszystkim teofaniom w Starym Testamencie, prawdopodobnie nie wpadłby na taki pomysł. But then he looked in the New Testament and he saw God appearing in the form of Jesus. Ale później zajrzał do Nowego Testamentu i mówi, o, tutaj Bóg objawił się jako Jezus. And then he looked in the book of Acts and he saw God appearing in the form of the Holy Spirit. A potem wziął Księgę Dziejów Apostolskich i mówi, proszę, tutaj Bóg objawia się jako Duch Święty. And he postulated, well, you never see all three of them together. I mówi, zauważcie, że nigdy nie widzimy ich trzech razem. So it must be that God, who is one, appears as three different people at different times in history. Więc to na pewno oznacza, że ten jeden objawia się w trzech różnych okresach czasu w różnych postaciach. I have a little problem though with Matthew 28. Ale miałby pewien problem, gdyby przeczytał uważnie Mateusza 28 rozdział. Because you're supposed to be baptized in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Gdzie Jezus mówi, że ma jego uczniowie mają chrzcić w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. And so Jesus is saying at that point, there, there's three different persons here. Więc Jezus w tym momencie naucza, że są trzy odrębne osoby. Not one person in three different forms. Nie jedna osoba w trzech różnych formach. This particular heresy was condemned by Pope Calixtus between 2015 uh, uh, and 220 AD. To, yeah, I've got it. I, I, there was no, there were no popes then. well, <laughs> the leader of the church yeah. at that time. Ja tutaj przetłumaczyłem, nie zastanawiając się, ale teraz pomyślałem, że jeszcze nie było papieży wtedy. Wtedy byli tylko biskupowie Rzymu. They still call them popes. Yeah, they, they call them, but yeah. they were bishops of Rome. Right? They were nothing but bishops, yeah. but I'm Czyli just... to był biskup Rzymu, Kalixt, i on wydał... E, I'm just being polite to ja, Roman Catholics. Tutaj właśnie mówię, że przecież jeszcze nie było papieża. Mówi, tak, jestem uprzejmy dla rzymskich katolików, bo oni ich nazywają papieżami. <laughs> Ale to był oczywiście biskup Rzymu wtedy tylko i on e, wydał tako, takie, taką bulę potępiającą e, Sabeliusza. I'm sorry. Yeah. So he was condemned. Więc e, został potępiony. Uh, between 215 and 220 AD. Między, między rokiem 215 a 220. So Sibelius has the honor of being the first heretic. A więc Sebeliusz e, nosi ten tytuł pierwszego heretyka. Because Paul of Samosata wasn't condemned until 268 or roughly 60 years after Sibelius was condemned. Gdyż Paweł z Samasoty jakieś 60 lat później dopiero został potępiony jako heretyk. I, I hope I don't have any honors like Sibelius. Obyś, obym ja nie miał takiego honorowego tytułu jak Sabeliusz. <laughs> All right, we need to look at a third heresy though by Origen. Trzecia herezja, której autorem jest e, wielki ojciec Kościoła Origenes. First of all, notice when he lived. Zauważcie w jakich latach on żył. 185 to 254 AD. 185 do 254. This is the same time period when Paulus Samosata and Sibelius is alive. To są lata, w których żył Paweł z Samasoty i Sybeliusz. And he stressed the oneness of God. Y, Orygenes podkreślał jedność Boga. Which, by the way, is what Eastern Orthodoxy stretches, stresses. Co również y, podkreśla bardzo mocno Kościół prawosławny. But he said that there was this thing called eternal generation of the Son. I on wymyślił coś takiego, co nazwał wiecznym zrodzeniem czy wiecznym pochodzeniem syna. And the best way to understand that i e, żeby to najlepiej zrozumieć is to say that Jesus and the Holy Spirit derive their existence from the Father. To to, że on twierdził, że Jezus i Duch Święty czerpią swoje istnienie od Boga Ojca. Or in other words, if there is no Father, then there is no Son or Holy Spirit. Innymi słowy, nie może być e, Syna ani Ducha Świętego bez Ojca. He had to invent a term, eternal generation, in order to describe his view. I on wymyślił takie pojęcie, wieczne zrodzenie albo wieczne pochodzenie, żeby dowodzić prawdziwości swojej tezy. And this idea of eternal generation is still used today by some in Christianity. I dzisiaj y, wielu chrześcijan posługuje się dokładnie tą samą terminologią. Mówią o wiecznym zrodzeniu Jezusa. And they try to incorporate this idea in their explanation of the Trinity. I próbują dopasować e, tą terminologię i to, co za tą terminologią stoi, do wyjaśniania istoty Trójcy. But I'm going to show why I think that is a wrong view of describing the relationship between the Father and the Son in just a few moments. I za chwilkę spróbuję wam pokazać biblijnie, e, dlaczego tego typu myślenie jest błędne. It's important to see though that his view was condemned at the First Council of Nicaea in 325. Jego poglądy, poglądy Orygenesa, zostały potępione w czasie e, Soboru w Nicei w 325 roku. Origen's heresy had a longer life than Sibelius or Paul Samosata. A więc widzimy, że ta herezja wymyślona przez Orygenesa miała dłuższe życie niż e, herezja Sybeliusza czy Pawła z Samosotu. And Origen's thinking still lurks in Eastern Orthodoxy today, even though they'll deny it. I do dzisiaj e, myśl Origenesa została zachowana w prawosławiu, chociaż prawosławni się tego e, wypierają. Because they say that the Father is the source of the subsistence and deity of the Son and the Holy Spirit. Prawosławni wyraźnie stwierdzają, że Ojciec jest źródłem istnienia i bóstwa dla Syna i Ducha Świętego. And it lurks, this same idea, which is a heresy, lurks in Roman Catholicism some, in some forms of Protestantism. I ta sama, e, ten sam błąd również czai się w rzymskim katolicyzmie i w niektórych odłamach protestantyzmu. Uh, because they'll say that the Father is the fountainhead, the Son is the stream, and the Holy Spirit is the river. Spotykamy tutaj w tym obozie takie stwierdzenia jak Ojciec jest źródłem, Syn jest strumieniem, a Duch Święty jest rzeką. When I think about this description by Roman Catholicism and some forms of Protestantism, i kiedy myślę o tych stwierdzeniach w łonie Kościoła rzymskokatolickiego, czy nawet niektórych obozach protestanckich. I think about a geographical illustration that came to me when I was in Israel at the foot of Mount Hermon. To myśl przypomina mi się e, takie geograficzne porównanie, które miałem będąc w podróży w Izraelu u podnóża góry Hermon. Mount Hermon is the highest mountain in uh, northern Israel or southern Lebanon. Góra Hermon jest najwyższą górą w północnym Izraelu albo w południowym Libanie. And it can have snow all year round. I tam e, na tej górze śnieg czasami leży przez cały rok. And when the snow melts, i gdy śnieg topnieje, it primarily goes into Mount Hermon. E, większość tej wody spływa na górę Hermon. But then it begins to emerge at the base of Mount Hermon in the forms of little streams that come out Ale of the mountain. U, u, u podnóża tej góry pojawiają się wtedy maleńkie strumienie, które zaczynają wypływać jakby spod tej góry. And these little streams pool together into a bigger um, river, which is known as the Jordan River that empties into the Sea of Galilee. I te strumyczki łączą się i powstaje z nich rzeka Jordan, która płynie aż do Morza Galilejskiego. And so really you've got just one form manifesting itself uh, in different ways and it's it's close to Sabellianism then in this way. tutaj tak naprawdę widzimy jedną formę wody, która manifestuje się w kilku postaciach i to bardzo przypomina tą herezję sebelianizmu. But the main problem with origins thinking. Ale głównym problemem w myśleniu Orygena, Orygenesa is that the father and the son tend to have an origin in the father. They don't have a self-existence on their own. Jest fakt, że zarówno Syn Boży, jak i Duch Święty nie posiadają życia, istnienia sami w sobie, ale to życie czerpią od Ojca. I think Origen's view is problematic and it still exists today. I myślę, że te, to, to myślenie Origenesa jest problematyczne, chociaż funkcjonuje do dzisiaj. But the view that causes the most headaches. Natomiast y, pogląd, który jest najbardziej problematyczny, is the one that was proposed by Arius. To herezja zaproponowana przez Ariusza. And if you notice on the screen behind me, i jeśli spojrzycie na ekran, <laughs> the man was born during the same period, time period as Sibelius, Origen and Polysema Soda. Widzimy, że Ariusz urodził się w czasach, w których działali ci jego trzej poprzednicy, czyli Orygenes, Paweł z Samasoty i Sabeliusz. Uh, these guys were trying to be deep thinkers about discovering the understanding of the Trinity. I oni wszyscy widzimy y, głęboko myśleli i zmagali się ze zrozumieniem istoty trójjedynego Boga. Arius is going to emphasize the oneness of God like Origin. Y, Ariusz, podobnie jak Orygenes, podkreślał jedność Boga. And he's going to say what Origen was afraid to say. I on powiedział coś, czego Orygenes bał się powiedzieć. He says the father is unique. Powiedział, ojciec jest jedyny w swym rodzaju. And the son was created ex nihilo by the father. Natomiast syn został stworzony ex nihilo, czyli z niczego przez ojca. In other words, in the same way that God created the world from nothing. Innymi słowy, tak jak Bóg stworzył cały wszechświat z niczego. God created Jesus, the perfect man, out of nothing. Tak samo Ojciec stworzył Jezusa, człowieka, z niczego. Bye bye incarnation. A więc żegnaj wcielenie. Okay? And then the beginning becomes uh, means uh, from his standpoint coming into existence. A więc y, on y, poszedł dalej i powiedział to zrodzenie, o którym mówił Orygenes, oznacza zaistnienie, czyli wcześniej go nie było. And then from there if the Son is created ex nihilo, then the Father and the Son together are going to create the Holy Spirit. I e, dalej poszedł i powiedział, skoro Syn został stworzony z niczego, to później Ojciec i Syn stworzyli razem Ducha Świętego. If we're going to be consistent with the teaching of John 14, 15 and 16, where Jesus says, The Holy Spirit's going to come from me, he's going to come from the, whole, uh, from the Father. I twierdził, że jest to zgodne z twierdzeniem Jezusa, który powiedział, że Duch Święty przyjdzie ode mnie, że ja go poślę i powiedział, że on też pochodzi od Ojca, że Ojciec go pośle. Arius was also condemned at the Council of Nicaea in 325. I e, Ariusz również został potępiony w trakcie tego soboru w Nicei w 325 roku. And now we're going to go to seminary class 808. Teraz e, na chwilkę przejdziemy do kolejnej klasy w seminarium. 808. There was an important word that came out of this council. Ponieważ na tym soborze w Nicei e, była dyskusja na temat bardzo ważnego słowa. It's the Greek word homoousios. To greckie słowo homoousios. Homoousios means of the same essence. To słowo oznacza tej samej natury czy esencji. And this is in contrast to what Arius was describing the essence of Jesus to be. I to było przeciwieństwem tego, czego nauczał Ariusz w odniesieniu do natury Jezusa. Because he said that the essence of Jesus was homoiousios. Ponieważ on twierdził, że natura Jezusa jest homoiousios. Jesus had a similar essence as God. He didn't have the same essence of God. Co po grecku znaczy, że miał podobną naturę do Boga, a nie taką samą naturę jak Bóg. Jedna literka tylko. Jak spojrzycie na te dwa greckie słowa, to widzicie tam jedna czerwona literka, która różni te dwa słowa. You're, you're going to see that they use the same letters in the same order, except the heretical view adds one letter to the word. A więc posługiwali się tymi samymi słowami, bardzo podobnymi słowami, tyle że w tym błędnym zrozumieniu była dodana tylko ta jedna literka i th- there was a big fight in Nicaea over which word should be used to describe the essence of Jesus. I ci zebrani w Nicei biskupowie różnych zborów dyskutowali bardzo gorąco i żarliwie, które z tych słów właściwie opisuje naturę Jezusa. And at the very end the homoousios word won. I w końcu to pierwsze słowo homoousios zwyciężyło. Jesus has the same essence as the Father, therefore he's God. Jezus posiada tę samą esencję, tę samą naturę, którą posiada Ojciec i dlatego jest Bogiem. But it, it launched discussions at this council on how to describe the existence of Jesus. I oczywiście to wywołało kolejne dyskusje na tematy, jak wyjaśnić to wieczne istnienie czy zrodzenie Jezusa. So you'll see all the words that have been used to describe the essence of Jesus. Więc tutaj widzicie tą listę słów, które są związane z istnieniem Jezusa. Eternal generation, begetting, procession, hypostasis, kenosis. Wieczne zrodzenie, poczęcie, pochodzenie, hipostaza, kenoza. I don't know if I want to go through each one of these words with you. I nie wiem, czy chcę teraz wyjaśniać każde z tych pojęć. Because I think you'll start yawning on me. Obawiam się, że zaczniecie zaraz ziewać. But I do want to uh, focus on one word. Skupię się tylko na jednym słowie. And I want to uh, give you a better understanding because this one has been used in scripture to describe uh, or this one has been translated to be used to describe the essence of Jesus, and I think it's a wrong translation. Ponieważ e, jedno z tych słów zostało przetłumaczone nawet w wielu e, współczesnych wydaniach Pisma Świętego i niektóre tłumaczenia e, błędnie oddają naturę Jezusa. But I just want to remind you at this point. Ale to, na co chciałbym Wam zwrócić uwagę w tym momencie. The Trinity is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. To fakt, że Trójca jest zagadką i to owiniętą w tajemnicę wewnątrz enigmy. <laughs> All right, so I just want to go through one word and then we're going to open it up for questions and answers. Więc y, zajmiemy się tylko tym jednym słowem, a potem y, będziecie mogli zadawać pytania. I want to look at this one word, only begotten. Chciałbym skupić się na tym słowie jednorodzony. Only begotten is the Greek word used in the New Testament. Y, to jest słowo, które jest tłumaczeniem greckiego słowa, które znajduje się w Nowym Testamencie. But there are some translations or some, some explanations that use the term eternal generation to explain only begotten. Natomiast e, niektórzy tłumaczą to słowo, odwołując się do tej idei wiecznego zrodzenia. Eternal generation is not a biblical term. Po pierwsze, wieczne zrodzenie nie jest biblijnym terminem. It's a, it's a term that's made by man to describe the son's relationship with the father. Jest to termin wymyślony przez ludzi, aby opisać e, ich, ich rozumienie relacji syna z ojcem. And basically from my thinking and pondering about this over the years. I rozmyślając o tym na przestrzeni wielu lat, it's a way to accept Origen's explanation of the relationship in the Trinity without accepting Origen's description of the relationship of the Trinity? I don't think I get it. <laughs> Could you say it in two parts, please? All right, I'll try it again. It is their attempt to take Origen's concept. To jest e, ich wysiłek, żeby wziąć tą koncepcję Orygenesa and to just use different words to say what Origen was saying. i posługując się innymi słowami powiedzieć to samo, co mówił Orygenes. And they think that by doing this that they are avoiding the heresy. I myślą, że jak, tak, jak w ten sposób to powiedzą, to unikną herezji Orygenesa. But they're really not. Ale to jest y, nie do zrobienia. Let me show you why I don't think eternal generation is a proper description for only begotten. E, pozwólcie, że spróbuję Wam wyjaśnić, dlaczego ta koncepcja wiecznego zrodzenia nie jest e, dobrym tłumaczeniem biblijnego terminu. And just for the sake of Roman, just for the sake of Roman, a, e, ze względu na Romana, uh, one of the papers I had to write for my doctorate was on this word, and I didn't get any pushback. <laughs> jedną z z części mojej pracy y, doktorskiej było zajęcie się właśnie tym słowem i nikt tutaj nie protestował. All right, so the word only begotten in the Greek is monogenes. A więc to y, słowo, które jest przetłumaczone jako jednorodzony, to greckie słowo monogenes. And it's used nine times in the New Testament. Pojawia się dziewięć razy w Nowym Testamencie. In five of those references it describes Jesus. W pięciu y, miejscach to słowo odnosi się do Jezusa. And if we break this word down in the Greek, jeśli to słowo rozłożymy na elementy pierwsze w języku greckim, it's the combination of two words. to widzimy, że jest to złożenie dwóch słów. The word for only, pierwsze słowo, pierwsza część tego słowa oznacza tylko and the other word which describes generation or kind or stock or race. Natomiast to drugie słowo oznacza pokolenie, rodzaj, zasób, rasa. And so when you put those two words together and see how they're used in context. I kiedy złożymy te dwa słowa w jedno i zobaczymy jak to złożenie jest używane w różnych kontekstach. The best translation is going to be one of a kind. Najlepszym tłumaczeniem tego złożenia będzie jedyny w swoim rodzaju. Or a synonym for that would be unique. Albo synonimem będzie słowo wyjątkowy, unikalny. And so it's describing someone who is one of a kind in existence. A więc e, to słowo opisuje kogoś, kto jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, jeśli chodzi o jego istnienie. And it's not describing the, the derivation of that existence. A nie opisuje pochodzenie jego istnienia. Okay? Uh, one of the words looks like it is similar to the word birthing or begetting. Jedno z tych słów jest podobne do słowa y, rodzić. But the best linguists say no, there's not a connection. Ale ci współcześni, najlepsi e, lingwiści mówią, że nie, nie ma e, wcale powiązania tych słów ze sobą. Because when they see this word used alone, ponieważ jak widzą, kiedy to słowo występuje samodzielnie, It doesn't talk about derivation of, exist of existence, it's just talking about existence. Ono nie mówi o pochodzeniu istnienia, ale mówi o samym istnieniu. Okay, so let's look at how this word monogenes is used in four uh, references in the New Testament that don't involve Jesus. Zobaczmy, jak to słowo monogenes pojawia się w czterech e, biblijnych e, miejscach, które nie odnoszą się do Pana Jezusa. Luke uses this word three times. Łukasz w swojej Ewangelii trzykrotnie posługuje się tym słowem. And he first uses it in Luke 7:12. Pierwszy raz znajdujemy je w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale i dwunastym wierszu. And in the context beginning in verse 11 kontekście mamy wiersz 11. This is the story of the widow in Nain who has a dead son and Jesus is going to raise him to life. Widzimy, y, że to jest y, historia, w której kobieta z miejscowości Nain y, chowa swojego syna, the, który the, zmarł. The son in verse 12 is described as being monogenes or only begotten or the unique, one of a kind. I w dwunastym wierszu mamy użyte to greckie słowo, które zostało przetłumaczone jako jedyny syn matki. In the middle of that verse you'll see the description he was the only son of his mother. Widzimy tutaj w środku tego wiersza, że ten zmarły był jedynym synem tej matki. He was one of a kind, he was unique. Ona miała tylko jednego, jedynego, wyjątkowego syna. You don't have to go very far to see Luke's next, next use of this word. I w kolejnym rozdziale już widzimy, jak Łukasz ponownie używa tego słowa. Go to chapter 8, verse 42. Ósmy rozdział i 42 wiersz. And you find this, um, this synagogue official Jairus, Jairus Tutaj mamy Jaira, który był e, człowiekiem prowadzącym synagogę. Uh, who comes to Jesus begging for a miracle for his daughter. I on przychodzi do Jezusa i prosi go, żeby uczynił cud w życiu jego córeczki. In verse 42 she's 12 years old and dying. Czytamy w 42 wierszu, że ona miała 12 lat i umierała. but she's described as a monogenes daughter, a one of a kind, unique daughter. I tutaj ponownie ona jest opisana jako monogenes córka, czyli ta jedyna, jedynaczka, jedyna w swoim rodzaju córka. And then you can turn the page and go to chapter 9. I jak odwrócicie stronę, to przechodzimy do dziewiątego rozdziału. And when you come to verse 38, i w wierszu 38 you find the final use by Luke of this word. Mamy ostatnie użycie tego słowa w Ewangelii Łukasza. And it says that a man from the multitude shouted out in verse 38. Widzimy tutaj jakiegoś człowieka, który z tłumu krzyczał do Jezusa. says, "Teacher, I beg you to look at my son." for he is my only boy. Mówi, nauczycielu, błagam Cię, wejrzyj na mojego syna, na mojego jednego, jedynaka, jedynego syna. He's one of a kind, he's unique. Znowu mamy syna, który jest jedynym, jed, jednym w swoim rodzaju, wyjątkowym. Okay, but if that isn't convincing, all we need to do is go to uh, Hebrews 11. Jeśli to was nie przekonuje, to jeszcze zajrzyjmy do listu do Hebrajczyków, 11 rozdziału. And we can go to verse 17. I zobaczmy na wiersz 17. Now watch what it says in verse 17. Zobaczcie, co tutaj jest napisane w wierszu 17. It says, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. Czytamy, że przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. And he who had received the promises was offering up his only begotten son. I ofiarował jednorodzonego syna. Okay? Now, if you take it the way uh, those who interpret this verse, uh, this word to be eternally begotten. Jeśli weźmiemy teraz to słowo i przetłumaczymy je tak jak ci, którzy mówią, że to słowo oznacza wiecznie zrodzony, you have a problem. To mamy problem. Because here Isaac is described as being Abraham's only son ponieważ tutaj Izaak jest e, opisywany jako jedyny syn Abrahama. Yet what do we know about Abraham? Co wiemy na temat Abrahama? He had a son before Isaac. Miał przecież syna przed Izaakiem. His name was Ishmael. Nazywał się Ishmael. So, Isaac's not the only son. A więc Izaak nie jest jedynym synem. Isaac's the second son. Jest jego drugim synem. So, only can't mean only there. A więc to słowo jedyny nie może oznaczać, że tylko jeden. Which is the way the English Bible translates it. Tak jak to angielska czy polska Biblia niektóra tłumaczy. It has to be unique. To słowo powinniśmy tłumaczyć jako wyjątkowy. Or one of a kind. Jedny, jedyny w swoim rodzaju. One of a kind meaning he was one of a kind, the one of a kind who was promised to be the heir of Abraham. I w odniesieniu do Abrahama to był ten jedyny, co do którego Abraham otrzymał obietnicę. And by the way, i przy okazji, when Sarah died, kiedy Sara umarła, Abraham remarried. Abraham y, ponownie wyszedł, czy ożenił się. He married a woman named Keturah, wziął sobie za żonę kobietę, która nazywała się Ketura. And he had at least six more sons. I miał z nią jeszcze przynajmniej sześciu synów. So we, this word cannot mean eternally generated. It has to mean unique. Więc to słowo nie może oznaczać wiecznie zrodzony, ale może oznaczać jedyny w swoim rodzaju. Okay, so that makes all the sense then when I show you these other verses, which I'm not going to go to one by one. I jeśli spojrzycie teraz na te kolejne wiersze odnoszące się do Jezusa, jeśli tam wstawimy to właściwe znaczenie tego słowa, zobaczymy, że to ma sens. But this is the word that is used to describe Jesus and it makes the most sense with the Greek understanding to describe him as unique. To właśnie słowo opisując Jezusa opisuje jego wyjątkowość. He's not eternally generated. On nie jest wiecznie zradzany. He is only begotten, but I think the best way to understand that is unique. I to określenie jednorodzony w odniesieniu do niego oznacza wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Now, just so you know, I didn't come up with this idea. I nie chcę powiedzieć, że ja to wszystko wymyśliłem, co wam mówię. There are, there are many commentators who agree with what I'm telling you and I'm just agreeing with them. Wielu biblijnych komentatorów twierdzi to samo i ja po prostu zgadzam się z nimi. This is not a unique idea of Hal Hayes. To nie jest y, wyjątkowa, wyjątkowe zrozumienie Hala Hayesa. Uh, if it was, then you should be suspect. Gdyby tak było, to powinniście być bardzo podejrzliwi. <laughs> All right, so let's clarify only begotten philosophically. Spróbujmy więc jeszcze wyjaśnić to słowo jednorodzony z punktu filozoficznego. When, he is, when Jesus is described in John 1, and 14 as the only begotten. Kiedy Jezus w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, pierwszym i czternastym wierszu jest opisany jako jednorodzony, he's, described, he's being described as a unique form of God. Jest opisywany w ten sposób jako wyjątkowy Bóg. In John 8:58. W Jana 8:58. He's describing himself as uniquely the incarnate God. Opisuje siebie jako wyjątkowego, wcielonego Boga. And when he describes himself as God, i gdy opisuje siebie jako Boga, he's saying I'm uncreated. Mówi o sobie, że nie jest stworzony. Because the very definition of God ponieważ w samej definicji Boga is to be uncreated and therefore the supreme creator. Mamy pojęcie istoty niestworzonej, czyli najwyższego stwórcę wszystkich rzeczy. In addition to that, i dodając jeszcze do tego. And this is why I, I do not accept eternal. This is one of the reasons I don't accept eternal generation. I to jest jeden z powodów, dla których nie mogę zaakceptować tej koncepcji wiecznego zrodzenia. The early church insisted that all ideas of human generation or creation be removed from our concepts of the Son. Wczesny Kościół nalegał aby wszystkie koncepcje ludzkiego pokolenia, czy ludzkiego, e, jego ludzkiego zrodzenia, czy stworzenia zostały usunięte z naszych pojęć o synu. So the early church fathers Więc wcześniej ojcowie Kościoła would object to any description of Jesus as being eternally generated. E, sprzeciwiali się e, takiemu stwierdzeniu, że Jezus został odwiecznie zrodzony. So let me just pull it all together and conclude with some concluding thoughts. Więc spróbujmy to krótko jeszcze na koniec podsumować. Uh, the term only begotten ten termin y, jednorodzony is best understood as meaning the unique expression of God. Najlepiej rozumieć jako wyjątkowy, wyjątkowe Y, wyrażenie Boga. And let me uh, quote what Irenaeus said. I pozwólcie, że y, zacytuję, co powiedział Ireneusz. Now you need to understand the importance of Irenaeus. I ważne jest, żebyśmy zobaczyli, jak istotną postacią jest Ireneusz. He was discipled by Polycarp. On był uczniem Polikarpa. Well, who cares about these names, right? A kogo obchodzą takie imiona? But that, it's important to know that Polycarp was discipled by the apostle John. Ale jeśli zauważycie, że Polikarp był osobistym uczniem apostoła Jana. And the apostle John is the one who uses this term monogenes to describe Jesus. A to właśnie Jan używa tego słowa monogenes w odniesieniu do Jezusa. So when this word is used to describe Jesus, it's only the apostle John and so whatever Irenaeus is going to say about monogenes, it's going to be a reflection of the thinking of the apostle John. Więc skoro Jan posługuje się tym terminem w swojej Ewangelii, to to, co mówi Ireneusz później, jest odzwierciedleniem zrozumienia Jana. And I would agree with what Irenaeus said. I ja zgadzam się z tym, co mówi Ireneusz. Only the begetter and the begotten understand this term. Tylko rodzący i zrodzony rozumieją to pojęcie. Best I can do is to say it means unique. To, co najlepszego mogę powiedzieć, to to, że on jest wyjątkowy. What is going on beyond that, I have no idea. A co to jeszcze więcej znaczy, nie mam pojęcia. Okay, I just want to read this one quote for you because I think it, it's helpful. I chciałem wam przeczytać to, e, ten cytat, ponieważ myślę, że on jest pomocny. The unique property of the Son in relationship to the Father. Wyjątkowa cecha Syna w relacji do Ojca. Since God is eternal, ponieważ Bóg jest wieczny, the relationship between the Father and Son has to be eternal. Relacja między Ojcem a Synem też musi być wieczna. This is not understood on the basis of human generation or begetting, since God is spiritual. Nie można tego rozumieć odniesieniu czy na podstawie ludzkiego zrodzenia, czy ludzkiego poczęcia, ponieważ Bóg jest duchem. It's beyond our capacity to understand. Więc to przekracza nasze możliwości zrozumienia. So if we just take the actual meaning of the word only begotten. Więc jeśli tylko skupimy się na samym terminie biblijnym jednorodzony, then we have to agree with Irenaeus and we have to agree with what Latham is saying here. Powinniśmy zgodzić się z tym, co mówi Ireneusz i co mówi Leitham w swojej tutaj książce czy teologii. But when we look at how that word is used uh, to describe uh, Jesus' healing ministry, natomiast jeśli y, zobaczymy, jak to słowo pojawia się w kontekście y, uzdrowieńczej służby Jezusa, where he healed uh, children who were unique to the family kiedy On uzdrowił czy wskrzesił do życia te dzieci, które były wyjątkowe dla tej rodziny. And see how the author of Hebrews uses it to describe Isaac, one of the sons of Abraham. I jak widzimy, gdzie autor listu do Hebrajczyków posługuje się tym słowem w opisie Izaaka, jedynego wyjątkowego syna y, Abrahama then we have the right to uh, put the concept of unique in there and the understanding and use of this word. To opierając się na tych przykładach możemy e, tą koncepcję wyjątkowości, niepowtarzalności y, rozpoznawać też w odniesieniu do Pana Jezusa. So, if you ever see the word eternal generation. Więc jeżeli zetkniecie się z takim terminem wiecznie zrodzony to describe the Trinity aby opisać e, trójce, cross it out. Możecie je śmiało skreślić. And put either the term only begotten and keep it nebulous. Więc możecie wtedy użyć zamiast tego biblijnego terminu jednorodzony. Or you can safely use the word unique to give a little more specificity. Aby, albo aby to sprecyzować, możecie też posługiwać się tą e, koncepcją wyjątkowości. Okay, let's wrap up our understanding of our triune God. Więc e, podsumujmy ostatnie wnioski na temat trójjedynego Boga. We need to remember that God is personal number one. Po pierwsze, pamiętajmy, że nasz Bóg jest osobowy. He has a name. Ma imię. And his name is Yahweh. A jego imię brzmi Jahwe. God is the only God. There is no other God out there. Bóg jest jedynym Bogiem. Nie ma żadnego innego Boga. But God exists in plurality. Nasz Bóg istnieje w mnogości. Not three gods, nie trzech bogów, but one God in three persons. Ale jeden Bóg w trzech osobach. And these three persons are only the one God. I te trzy osoby to jeden Bóg. Jesus then as God, Jezus jako Bóg was not created. Nie został stworzony. He is the only begotten. Ale jest jednorodzonym. And I think the best understanding is that he is unique. I jak rozumiem to najlepszym opisem tego jest jego wyjątkowość. And that indeed proves out to be true because Jesus is unique for a purpose. I to jest y, bardzo istotne, ponieważ Jezus jest wyjątkowy w określonym celu. He's the only perfect person who has ever lived. On jest jedyną doskonałą osobą, która kiedykolwiek żyła na ziemi. And the only reason he was perfect i powodem, dla którego on musiał być doskonały, is because he was 100% God at the same time ponieważ był w 100% Bogiem cały czas. And there's been nobody else in history, nor will there ever be another in history było, that is unique like him. Nie było nikogo w historii, ani też nikogo takiego nie będzie, kto mógłby się równać z jego wyjątkowością. And so when we think about the Trinity, gdy więc y, myślimy na temat y, Trójcy, we should remember Winston Churchill. Pamiętajmy, co powiedział Winston Churchill na temat Rosji. Trinity is a riddle wrapped up in a mystery, inside an enigma. Trójca jest zagadką zawiniętą w tajemnicę wewnątrz enigmy. So let me close by asking these questions. Na koniec zadam wam kilka pytań. Do you understand the Trinity? Czy rozumiesz Trójcę? Uh, I don't. I just accept the truth. And suddenly it, it becomes clear to me. Ja przyznaję, że nie, ale akceptuję to, co czytam w Biblii, prawdę i to przynosi mi oświecenie. But here's an important one for you to think about. Ale pomyślcie o tym. What heretical ideas have you been fostering in your understanding of the Trinity? Jakie heretyckie idee hołbiłeś czy hołbiłaś w swoim rozumieniu Trójcy? Early in my Christianity. Wcześniej na początku mojej chrześcijańskiej drogi, if somebody would say, what is the Trinity like? Gdyby ktoś zapytał mnie, e, powiedz mi, jaka jest Trójca? I would boldly say, like an egg. Powiedziałbym, jak jajko. It has a shell. Ma skorupkę. It has the white. Ma białko. And it has a yolk. I ma żółtko. And that's a heretical idea. A to jest heretyczny pomysł. It's, that's known as modalism or To jest modalizm czy sybelianizm. Because an egg is three different forms of what we call an egg. Ponieważ to mamy jakby trzy różne aspekty, trzy różne formy jajka. There's three different substances there. Mamy trzy różne substancje. And um, While they're all part of the egg, they're all different from the egg. They're just components of the egg. Chociaż są wszystkie stanowią jedno jajko, to nie, każde z nich nie jest jajkiem, są tylko częściami jajka. Jesus is not just a component of God, he is God. Jezus nie jest częścią Boga czy komponentem Boga, ale jest Bogiem. The Holy Spirit is not just a component of God, he is God. Duch Święty nie jest jakimś komponentem Boga, ale jest Bogiem. And the same with the Father. I oczywiście to samo dotyczy Ojca. Okay, once I said, okay, that's a heretical idea jak powiedziałem, że to jest heretyczna, heretyczny pomysł. And somebody said, well, okay, how would you describe the Trinity? No to ktoś powie, no dobrze, no ale to jak teraz opiszesz Trójcę? Well, I boldly said he's like a man. Y, no to innym razem powiedziałem, on jest jak człowiek. He can be a father. Może być ojcem. He can be a son. Może być synem. And he can be a husband. I może być mężem. Okay? So you've got one man appearing in three different forms. Mamy jednego człowieka, który ma trzy różne role. Sabellianism. Sabellianizm. You know, so you can't you, there's nothing that you can use as an illustration of the Trinity. Nie ma niczego stworzonego, co mogłoby być dobrą ilustracją Trójcy. So let me just give you this one last thought now as we're going to close. Więc ostatnia myśl przed zakończeniem. In light of what we have learned about the character of God. W świetle tego, czego dowiedzieliśmy się o charakterze Boga. How does the knowledge of the Trinity reveal the privilege of being part of God's enlightened creation? W jaki sposób wiedza o Trójcy ujawnia przywilej bycia częścią oświeconego stworzenia Bożego? We see how unique and complex our God is. Widzimy, jak wyjątkowy i jak skomplikowany jest nasz Bóg. Allah is very simple to understand. Allaha bardzo łatwo zrozumieć. There's only one of him. Jest tylko jeden. He doesn't have to share any glory with anyone else in a trinity. Z nikim nie dzieli swojej chwały, tak jak Trójca z sobą. You just do what he says. Po prostu rób, co ci mówi. But God is complex. Ale nasz Bóg jest y, bardzo e, skomplikowany. And look at how complexly he communicates with us. I zobaczcie, w jak różnorodny sposób komunikuje się z nami. By sending his son in an incarnate form. Posyłając swojego Syna, który wciela się i staje człowiekiem. And to send his spirit to indwell within us. A później posyła swego Ducha, by mieszkał w nas. I'm in awe of this God. Jestem pełen podziwu dla tego Boga. But when I study each one of the attributes of God that he has revealed about himself, i gdy studiuję te wszystkie Boże atrybuty, które on o sobie nam objawił, I become more and more in awe with him as I meditate on this and teach it over and over again. Coraz bardziej jestem zachwycony i zdumiony nim i za każdym razem, kiedy nauczam, to to wszystko przeżywam. Okay, once again I've gone way over. Po raz kolejny bardzo przekroczyłem czas. So uh, we don't have time for Q&A tonight. Więc dzisiaj już nie ma czasu na pytania i odpowiedzi. But tomorrow night we'll have time. Ale jutro będzie na to czas. And so you'll have to save your questions until then. Więc zapiszcie wszystkie pytania i przyjdźcie z nimi jutro. Thanks for not going to sleep on me. Dziękuję, że nie zasnęliście. And we'll look forward to seeing you tomorrow night. Do zobaczenia jutro wieczorem. Shall we pray? Pomodlimy się jeszcze. Powstańmy, proszę. Would you just pray? That way you don't have to think and translate for me. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas przy tych trudnych tematach rozmyślania, rozważania Twoich atrybutów, poznawania Ciebie. Dziękujemy za Twoje Słowo i Ducha Świętego, który pomaga nam lepiej, pełniej, głębiej zrozumieć to, co o sobie mówisz. Prosimy, daj nam łaskę rozmyślać nad tym, co dzisiaj słyszeliśmy, o czym dzisiaj czytaliśmy. Daj nam łaskę poznawać Ciebie coraz lepiej, kochać Ciebie coraz bardziej i służyć Tobie z radością, z oddaniem, z uwielbieniem, czcić Ciebie jako naszego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie objawionego jako Ojca i Ducha. Pomóż nam, Panie, bronić też tego stanowiska wiary, objawienia biblijnego przez, przed wszystkimi, którzy przynoszą te różne błędne nauki, błędne koncepcje. Pomóż nam nie tylko bronić naszej wiary, ale pomóc, pomóc też im. Otwórz ich oczy, daj im łaskę, Panie, poznać Ciebie i nawrócić się do Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć i prosimy o spokojną noc, odpoczynek i Twoje prowadzenie nas w tym kolejnym i trzecim dniu. Amen. Amen.